الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليم كثيرا زاهل فيبدا الله جل شانه إذا اسم صلوات سلام نبوستن الله وبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem, sa surom Al-Kahf, sa tačnije četvrtim predavanjem. I molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja učini da budu na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. I da bude od stvari koji će nam koristiti na sudnjem danu i da bude od druženja i podpomaganja na dobro dobročinstvu i takvaluku. U našim prošlim predavanjima počeli smo da tumačimo suru Al-Kahf, gdje smo tumačili prvi nekoliko ajeta i zadnji kuranski ajet koji smo tumačili iz ove kuranske sure jeste ajet ili tačnije dva ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o suštini ovoga dunjaluka. A to je kada kaže inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Mi smo sve na ovom dunjaluku, na ovom svijetu učinili ukrasom, učinili zinetom, kako bi vas iskušali koji će od vas bolja djela raditi. Wa inna leđa'inuna ma alejha sa'idan džurza, a potom ćemo taj dunjaluk, ono što vidite, taj ukras, učiniti jednom golemom ledinom. To jeste, dali smo da bude ukras, kako bi Allah Đerlešanu iskušao čovjeka. Hoće li se odati uživanju sa tim ukrasima ili će biti od onih koji su pokorni i odani Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže i daje nam do znanja da se ono što je lijepo na ovom dunjaluku i sve što vidimo od tih ukrasa, da znamo da je to prolazno. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a zatim ćemo sve što vidite na ovom dunjaluku, sve ćemo učiniti jednom golemom ledinom. To jeste kada to uništimo, ništa od tih ukrasa na ovom dunjalku neće ostati. I zato pogledajte sad, sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dao na ovom dunjalku, od ljepote, dao je kako bi te stvari uputile čovjeka Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek kada gleda ovu ljepotu, kada gleda prirodu, kada gleda ljepotu Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje, toga sve trebalo bi da ga uputi Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ni u kom slučaju da čovjeka odvuče od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se čovjek preda svojim strastima, da bude od onih koji griješe i tako dalje. I zato kaže Šešem Kiti, da mu se Allah djelašanu usmiluje, jedan od velikih komentatora Kur'ana iz prošlog stoljeća, kaže da je ovaj kur'anski ajet, to jeste riječ Allah subhanahu wa ta'ala, kada Allah djelašanu kaže, a potom ćemo sve to učiniti golemom ledinom, kaže da je ovaj kur'anski ajet, da je to jedan od najvećih opominjača, da je ovaj kuranski ajed od najvećih opominjača koji opominju na opasnost slijedjenja strasti i davanja prednosti prolaznom nad vječnim. Ovaj kuranski ajed kaže da je to jedan od najvećih opominjača. A to jeste kada se čovjek sjet, sjeti da će Allah djelašanu sve što je na ovom dunjaluku uništiti. Ko što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yunus, ka'an lam takna bil ams. Kaže, a kada dođe naša odredba, kaže, to ćemo uništiti u jednom trenutku. Kaže, kao da jučer uopšte nije postao. Kao da jučer uopšte nije postao. I zato da se više ne zadržavamo, u stvari, današnjim, u prošlom predavanju smo spomenuli nekoliko hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u kojima smo vidjeli kako nam Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam opisiva ovaj dunjaluk i kako vjernik ovaj dunjaluk treba da smati i kako treba da, da ga razumije. Međutim, draga braćo, ja bih želio samo ovdje još malo da se zadržimo na ovom kuranskom izrazu gdje Allah Đalešanuhu kaže da je e, sve što je na zemlji učinio ukrasom da bi nas iskušao koji će od nas činiti ahsanu amala. Koji će od nas činiti bolja i ljepša djela. Allah Đelešanuhu nije rekao koji će od vas činiti djela, nego Allah Đelešanuhu nam ovdje, to je znači sada ljepota kuranskog izraza, to je sada preciznost kuranskog izraza, Allah Đelešanuhu nam kaže ahsanu amela, koji će činiti ljepša djela. Što znači da djela koja čovjek čini mogu biti ružna, da Allah Đelešanuhu sačuva. Znači, ne samo ružna u smislu kada čovjek radi grijehe, nego ponekad čovjek može činiti nešto, misli da je to od ibadeta, međutim to nije ibadet. I zato nam Allah Đalašanuhu ovdje u, spominje tak izraz ahsanu amela, najljepša djela, kako bi mi kada to čujemo, kako bi dobro otvorili svoje uši i kako bi se zainteresovali da vidimo šta su to najljepša djela. Jer kada ti se nešto kaže da je nešto lijepo, Znači čovjek posebno obrati pažnju. Kad se kaže da je to najljepše, kad se kaže da je to najbolje, kod tebe se pojavi doza interesovanja da vidiš još više, da čuješ još bolje šta je to nešto što je lijepo ili da kažemo što je to najbolje. Je tako nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom majetu, kao i u drugom kuranskom majetu suri Al-Mulk, kaže da bi nas iskušao koji će od nas raditi ljepša djela. I zato islamski učenjaci kada su govorili o djelima, o dijelima koja su primljena, dijela koja će biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Spomenuli su, normalno uzmajući dokaze iz Kur'ana i sunnata, spomenuli su uslove dijela. Koji uslovi moraju da se nađu kod čovjekovog dijela kako bi to dijelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je prvi uslov da čovjek to radi sa imanom. Da bi dijelo neko bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, prvi je uslov da onaj da sahibija tog dijela, da vlasnik tog dijela, onaj koji čini to dijelo, da on bude šta? Da bude čovjek sa imanom, da bude čovjek mu'min. Jer Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prima njihova djela. Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prima njihova djela. kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا kaže mi ćemo pristupiti onome što su oni radili to jeste nevjernici od dijela i to ćemo pretvoriti u prah i pepel. To ćemo pretvoriti u prah i pepel. Međutim, danas Allah Đalešanu sačuva, ljudi, muslimani kažu da i nevijenika kućini dobro djelo, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zato nagrati na ahiretu, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala zato dati nagradu jer on čini dobro, tako dalje. Draga braćo, da bi djelo bilo primjeno, prva stvar je da čovjek bude sa imanom. Subhana Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam i kaže mu la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Kaže kada bi ti učinio širk. Obraća se poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, kaže kada bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi propala. Poslaniku sallallahu alayhi wa sallam djela. Allah jalla šanuhu. Kada bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi šta? Sva tvoja djela bi propala. Znači prvi uslov koji mora da se nađe kod čovjeka jeste da čovjek bude mu'min. Druga stvar jeste da čovjek to dijelo uradi iskreno Allah subhanahu wa ta'ala radi. I draga braćo, stvar ihlasa, stvar iskrenosti je nešto zašto su islamski učenjaci rekli da je najteže. Da je najteže ostvariti kod djela. Jer pogledajte, mi svi hvala Allahu subhanahu wa ta'ala radimo djela. I možemo reći, na primjer, sada smo svi klanjali jaciju. I svi možemo reći da smo klanjali jaci. Da smo klanjali jaci. Međutim, može li iko od nas reći da je tu jaci uklanjao sa iskrenošću? Da je tu jaci uklanjao sa poniznosti, sa skrušenošću? To niko ne može reći. To je stvar, nešto što je u čovjekovom srcu. Da si iskreno došao ima Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ako bi čovjek rekao da je to uradio iskreno, iskreno značilo da je Allah subhanahu wa ta'ala primio to djelo. Ako od nas može reći da je Allah subhanahu wa ta'ala primio ovu našu jaciju koju smo sada klanjali. I zato, draga braćo, iskrenost u dijelima, u svim dobrim dijelima, je nešto što je najteže ostvariti na ovom dunjalku. I zato čovjek uvijek mora da preispituje samog sebe da li je bio iskren u tom dijelu što ga je učinio. I treća stvar jeste da to što radiš da bude u skladu sa šariatom. Da bude u skladu sa šariatom, sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje se najviše ogleda opasnost novotarija. Što čovjek novotariju može biti mu'min, može činiti iskreno, međutim čini nešto što nije propisao Allah subhanahu wa ta'ala, niti njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato nije dovoljno da čovjek samo kaže ja sam iskren. Nego treba sada da ima znanja, da ima iluma, da zna da li je to došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili nije došlo. I zato, draga braćo, Ova stvar se ne može postići osim sa znanjem. I zato treba da znamo da ova naša vjera, da ova naša vjera nije ništa drugo nego nauka. Čitava ova naša vjera jeste traženje znanja, jeste traženje nauke. Za svaku stvar koju činiš, da imaš dokaz iz Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam za ispravnost toga. Jer inače postoji bojaznost da se upadne, da se kod tvog djela ne nađe ovaj treći uslov ovaj treći uslov, odnosno preduslov, a to je da bude u skladu sa Kur'anom i sunnatom poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam u Kur'an, u suri Muhammed. Obraća mu se i podučaje ga značenju la ilaha illallah, osnovne stvari. Pa mu kaže, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kaže, znaj, znaj Muhammede, znaj da nema drugog božanstva sam Allah. Znači pogledaj čak kada u pitanju la la la prva i osnovna stvar, što je nešto najosnovnije, a čovjek u većini slučajeva kada je nešto najosnovnije prelazi preko toga lahko, ovdje mu se kaže znaj. Znači treba da znaš to, ne samo da izgovoriš, nego da to prihvataš sa znanjem. I zato Imam Buhari, rahmetullahi alaihi, ovaj kuranski ajet uzeo i rekao dokaz da je znanje prije djela. Dokaz da je znanje prije djela. Znači prvo treba da imaš znanje. Da li je tu stvar ispravno činiti? Kako ću učiniti? Pa tek onda da je činiš. Znači ispravnije znanje nego samo djelo. Zbog čega? Upravo radi ove tri stvari. Zato što se mogu naći prvi i drugi produstov, međutim treći, treća sada ne bude ispravna. I onda koliko se god trudio da radiš, koliko se god trudio da to radiš, znači nije se, našo, nije se našla stvar koja je produstov za ispravnost toga, odnosno da to bude primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ostaje nam također ovdje da spomenemo još jednu stvar kada su pitanju djela. A to je, draga braćo, da kao što je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje rekao koji će od vas raditi ljep, najljepša djela, da bi vas iskušali koji će od vas raditi najljepša djela, čovjek treba da povede računa za uljepšavanje. Treba da povede računa o uljepšavanju svojih djela. O uljepšavanju svojih dijela, svojih ibadeta. I zato poslanik sallallahu alaihi wasallam dova koju je dobio poslije svakog namaza jeste Allahumma inni ala zikrike wa šukrike. Allahu pomozi me da te spominjem i da ti zahvaljujem wa ala husni ibadetike i uputi me na lije činjenje ibadeta. I uputi me na što? Na lije činjenje ibadeta. I zato, draga braćo, pogledajte. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam činio svoje ibadete. Kako je uljepšavao svoje ibadete. Kako je uživao u svojim ibadetima. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je obavljao namaz, kako ga je obavljao polako. Kako je namazu prilazio polako. Znači prilazi tom namazu. Ne priđe ono samo dođe Allahu ekvar i prišao namazu. Nego prilazi polako. Staje. Razmišlja pred kim stoji. Polako izgovori Allahu ekvar polako pa čini taj ibadet. Preda selam. Nema odma selamu alejkum rahmetullahi selamu alejkum. Da odma izađe na vrata. Nego ostane, pa zikri, pa spomini, spomini, spomini Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači uljepšava taj svoj ibadet. I draga braćo, to je nešto što je došlo. I u riječima, i u dijelima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mi danas pogledajte. Pogledajte kako mi, znači neka svako od nas pogleda sebe kao pojedinca, I neka pogleda da kažemo danas većinu ljudi kako prilazi namazu, kako ulazi u džamiju da obavi namaz, kako iz, izlazi. Da li Đelešanu sačuva? Ja iz dana u dan gledam ljude, prila, priđe namazu, prouči se i kamet. Već je možda imam izgovorio Allahu Ekber, on se smije i zafrkava, da tako kažem, sa čovjekom koji je pored njega. Znači imam izgovor Allahu Ekber, on se i dalje smije ovoga nešto udara pored sebe, udara ovoga ispred sebe, nešto dobacuje. Znači imam već rekao Allahu Ekber, gdje je tu ljepota ibadeta? Kakav je, ta, kakav je to namaz? Znači gdje se čovjek smije, ha, ha, znači u tom nekom je, i onda kaže, ha, Allahu Ekber. I odjednom je namaz, odjednom pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Gdje je tu da si svjestan pred, pred koga si stao? Da si stao pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kaže se da je, kaže se da je, da je Zainul Abidin, jedan unuk Ali radijallahu ta'ala anhu, da kada bi pošao da uzme abdest, da bi požutilo njegovo lice, da mu po, po, poblijedilo lice. Znači, dok bi uzimo abdest, poblijedio bi. I ljudi kada su to videli, znači isto čovjek od nas, znači kada mu dođe neki haber, znači nije, nije uslov da mu, da, da, da mu dođe neka, da kažemo, neki fizički poramećaj. Da ga neko udari, da se udari, pa da onda poblijedi. Čovjek ponekad, od neki, radi neke stvari, radi nekog habera, može da pobljedi, da mu se promijeni boja na licu. I kaže da je tako bilo kod njega. Tako se kaže da je bilo kod njega. Ko se ima Abidina, Ali ibn Huseina. Alija, znači on se zao isto ko Alija, ko je njegov dedo, Alija ibn Abi Talib. Ali on je bio sin od njegovog sina Huseina radijallahu ta'ala. I kaže da mu tako dolazilo kada bi uzimo abdes. Pa su mu ljudi rekli, kaže, men levi a'taduke ande salah. Kaže, šta je to bogati? što se s tobom dešava kada hoćeš namaz da obaviš. Jel ti dođe neka muka? Jesi li nešto bolestan? Pa uvijek kada uzimaš abdest, mi te vidimo kako se promijeni boja na tvom licu. Pa bi on govorio, kaže, etadruna bejna jede i men uridan aku. Kaže, znate li vi pred kim ja sada hoću da stanem? Znate li vi pred kim ja sada hoću da stanem? To ste pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Namaz nije ništa drugo nego razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, Allahu ekber, kažeš Allah je najveći. Pa i učiš ovu dovu. Pa alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim, maliki umid din, iyake na'budu iyake nasta'in, ihdina. Obraćaš se Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi ti ajeti prvi u Fatihi dolaze da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda dolaze ihdina sirata mustaqim. Uputi nas na pravi put. Obraćaš se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dalje što izgovaraš na seđdi, što izgovaraš na ruku, za čovjek ne treba da se pripremi za tu slad, za stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte ovog hadisa, zabilio žima muslimu svoj sahihu od Osman ibn Affana radijallahu ta'ala anhu. Kaže, ma min, ma min imri in muslimin tahduruhu salatu maktubetom. Kaže, nema čovjeka muslimana, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nema čovjeka muslimana kojem će doći propisani namaz, to jeste farz namaz. Fa juhsinu, fa juhsinu, pa on uljepša pa on ljepša ruku'aha, pa on uljepša ruku tog namaza. Vohušu'aha i uljepša skrušenost tog namaza. Vovudu'aha i uljepša abdest tog namaza, a da mu taj namaz neće biti, da mu taj namaz neće prekriti, pobrisati grijehe koje prije toga počinio. Kaže, ukoliko ne bude činio velike grijehe. I tako cijelo vrijeme. I tako uvijek. Znači da taj namaz, međutim pogledajte šta je ovdje, kako posljednik sallallahu alaihi wa sallam kaže, dođe ti namaz fars, obaviš namaz, namaz fars, fe juhsinu, kaže čovjeku ljepša, ne kaže posljednik alaihi salatu wa sallam, samo uzme abdest, samo učini ruku, samo učini to i to, bude onako skrušen, nego posljednik sallallahu alaihi wa sallam kaže, pa onda uljepša svoj abdest, pa onda uljepša svoju ruku, pa onda uljepša svoju skrušenost, Znači, draga braću, to je ibadet. To je odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah djelašanu saču. Ljudi danas uljepšavaju svoj govor, svoje postupke, svoju odjeću. Kada hoće da dođu kod nekog svog prijatelja koji im je drag, kod nekog čovjeka koji im je potreba, međutim, kada je u pitanju ibadet, kada je u pitanju ibadet, potpuno se drugačije odnosi. I zato ova jedna stvar u kojoj čovjek uvijek treba da razmišlja, jeste kako da uljepšam svoj ibadet. Hoću li taj namaz obaviti samo Allahu ekber, assalamu alaikum, rahmatullahi assalam, idem. Kakav je to namaz pred koji, eh, pred koga se čovjek, eh, malo prije eh, nego što stupi, što rekne Allahu ekber, čovjek se šali, smije, zafrkao i onda jednostavno samo Allahu ekber rekne. Treba reći, to nije uljepšavanje. To je jedna stvar koja je ružna i nije uljepšavanje ibadeta. I čovjek mora da ovim stvarima podje račun. Sljedeći kuranski ajet iz sura Al-Kahf sa kojima ćemo se družiti jeste 9. i 10. ajetove Kur'anske sure. Inače, svi ovi ajeti do ovog su na jedan način, kao što smo rekli, uvod za sva ona kazivanja koja će nam doći u ovoj Kur'anskoj suri. Međutim, posebno za, da kažemo, glavno i ključno kazivanje ove Kur'anske sure, a to je kazivanje o mladićima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u devetom ajetove sure počinje sa ovim kazivanjem ali na jedan način da se ovdje obraća direktno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači, direktno se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu, am hasibte, anna ashab al kahfi wal raqimi kanu min ajatina ajaba. Zar ti misliš o Muhammede? Normalno, ovdje obraćanje poslaniku alaihi salatu wa sallam, međutim, poslije toga obuhvata i obraćanje svakom je pojedincu iz ovog ummeta. Kaže, misliš li ti o Muhammede? da su stanovnici pećine, da su stanovnici pećine, čija su imena na ploči bila ispisana, da su to čudo među našim čudima, misliš li ti da su ti mladići, čija su imena bila ispisana na ploči? Jer ovdje, ema hasibte an ashab al-kahfi war raqim. Ashab al-kahfi znači stanovnici pećine. Međutim, ovdje poslije e, izraza pećina, u Kur'anu se spomni izraz ar-raqim. Kod islamski, kod komentatora Kur'ana je došlo više mišljenja što znači ovdje izraz Raqim. Pa jedni kažu da je Raqim, da je to ime, naziv doline u čijoj blizini bila ta pećina. Jedni kažu da je to bio naziv psa koji će se posle toga spomenuti. Međutim, veliki broj komentatora na čijem je čelo Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kažu da Ar-Raqim označava ploču na čijoj su, znači ploču eh, na kojoj su bila ispisana imena stanovnika ti mladića o kojima se ovdje govori. Jer kao što ćemo vidjeti kasnije, da ljudi kada su otkrili, nakon što su oni probudili, nakon što su otkrili taj njihov događaj, da su taj događaj počeli veličati. Čak su rekli, na ovom mjestu ćemo uzeti mjesto da tu obavljamo namaz, da nam tu bude mesjid. Znači vidjet ćemo o tome poslije. Pa se kaže između ostalog da su na jednoj ploči ispisala, ispisali njihova imena, odnosno njihov, njihov ukazivan. U svakom slučaju, Allah subhanahu wa ta'ala Ovdje kaže, misliš li ti da su stanovnici ove pećine bili čudo među našim čudima? Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar misliš da su bili čudo? Normalno zato što je samo njihovo kazivanje čudno u jednu ruku. Zato što, kao što smo o tome rekli, da je za vrijeme jednog od naroda, jednog od poslanika, Allah subhanahu wa ta'ala nam ne kaziva u vrijeme koje je poslanika se ovaj događaj desio. Jer to nije bitno. Bitno je da uzmemo povuku i poruku. ti je došao jedan vjerodostojni hadis koji govori o ovom kazivanju. Došlo je u predajama od Ehlul Kitaba, kod kršćana i židova. Kod njih se spominje, u njihovim knjigama se spominje ovaj događaj. I neki komentatori Kur'ana su spomenuli ta neka predanja iz njihovih knjiga. Međutim, osnova je ovdje da se zadržimo kod kur'anskog teksta. I ukoliko je nešto došlo na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se zadržimo kod toga. Sada ta druga predanja nas toliko ne interesuju. Međutim, kaže se da je za vrijeme jednog vladara koji nije bio na robovanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da je bila jedna grupa mladića. Iz kuranskog teksta i riječi koja se koristi u ovom kuranskom tekstu se može zaključiti da je to bila skupina manje od deset mladića. Da je izašla i rekla, rekla jedni drugima mi više ne možemo da živimo na čemu je naš narod. Pa su rekli, hajde idemo da se sklonimo u jednu pećinu i da tamo, da tamo ispoljavamo svoju vjeru. Jer nisu mogli da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. I otišli su u jednu pećinu i tamo su zaspali i probudili se. Međutim, u tom svom snu su ostali tri stotine godina. Allah Đalašanu je dao da taj njihov izlazak i da to njihovo spavanje bude čudo. I tako su ostali tri stotine godina. I kada su se probudili, Rekli su koliko smo ostali. Jedno su rekli ostali smo dan. Ostali smo dio dana. I onda su izašli. I onda su rekli, hajde neka jedan od nas ode, neka donese nešto hrane. I ovaj otišao, otišao polako da i ne bi ko prepoznao. I kada su došli tamo, kada su izvadili novčanicu koju su imali kod sebe, ljudi kada su to vidjeli, bilo im je jasno čemu se radi. Jer do nije došla vijest da je prije nekoliko stotina godina da je jedna grupa madića otišla i da je nestala. I kada su oni, ovaj mladić kada je došao, kada je iznio tu novčanicu, ovi su prepoznali da je ta novčanica stara 300 godina. Međutim, tada je došlo vrijeme kada su ljudi bili, na čemu su bili poslanici. To jeste, ljudi su prihvatili islam. Ljudi su prihvatili poziv poslanika kojim je bio poznat, kojim je bio poslat. Tako da su se probudili u vremenu, da kažemo vremenu tevhida i vremenu imana. I onda su ljudi došli do njih i vidjeli su, vidjeli su to njihovo čudo, kao što ćemo kasnije o tome govoriti. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, ovdje kaže, zar ti misliš, Muhammede, da su stanovnici pećine bili čudo među našim čudima? Allah Đelešanu u ovom kuranskom majetu ne želi da negira